Arantxa, asgiten eta ze beraz Euskal Txiolandian. Bedeus, beraz eh, erabaki dut estatu batuen aipatzea. Originala izaiteko, goizuntan deskubritu baitut estatu batuetan emeretzi urteko gazte batek, tiroketa bat egin zuela ikastetxe batean, amazazpi pertsona irailez eta amarnaka zaurituz. Ta juntegia, ez dut goizuntan deskubritu. Bainan zinez atentzioa piztu daut egun bakarrik. Zeki nola soitu da zerbaitengatik berdina urtarila astapenetik amazazpi tiroketa izan dira estatu batuetan ikastetxeetan bakarrik, pentsa, urtariletik. Ez dira bi hilabete pasa. Eskolako ornitze pusken zerrendan kaierak eta kartabla erosteaz gain balen kontrako barneko bat beharko dute erosik aur guztiek, ez berdina. Eta zer dio trempek? We have to pray. Mm -hmm. Otoitze gin behar dela. Ikastetxe hortako ikaslea initz, sutan ziren estatu batuetako presidentearen diskurtsoaren ondotik, ez baitu behin eraz su ahma aipatu hemen, ez eta eskoin motureko arrasista bat zela ere Bere boz guziak ditu unkitzen, eh, hori aipatuz, pentsa. Texasen armak denetan salgai direla, supermerkatuetan ere. Eguerdiko sozizona erostean duiten zizelaik karfurera, eh, mitraileta tipi bat erosten aldo zoere atxaldean siestan jostatzeko. Sextoiak debegatuak dira Texasen. Lan jerosa izan behar du, pentsu dut, sobera placer hartziak. Baina hor, ez da Texasen gertatu, Floridan, da. Eta bai, arrazoin duzu, Kristof. Egin dezagun puntu bat beraz, ze baimendua den eta zer debekatua Floridan. Hemen sortzi urtetan, dena den zure arma ukaiten ahal duzu. Eldutasunean eldu, sartzen zarelaren txeinale. Aldiz, hogeita bat urteintzin, debekatua zauzu alkola edatea eta kazinora joita. Edo morpionetan jostatzea. Guk, erri nuera bezaro astapinan deskubritu du dugulaik kalimotxoaren gustu zoragarria. Skeita egiteko karrikan lizentzia bat beharrezkoa da, permisa bat bezala. Ahozko seksua debekatua da eta misiolariaren posizioa bakarrik onartua da oian, eh, legean da. Eh. Horrez gain debekatua da eskonduak ez diren bikoteei elgarrekin bizitzea eta lizunkeriak egitea of course. Arma bat erosten alduzu emezortzi urtetan bainan petardo eta su artifizial batzu ere debekatua bekatuak dira. Zerbait egin behar da? Iltzailearekiko elkartasuna hautsi behar dugu, Ebe bai, hori egiten da ez, tipoa musulmanoa balitz, zer egingo zen, mundu guzian terrorismoa, hitza baliatuko zen, gerla egingo zen, uh, nun ez dute egiten gerla momentuntan. Bosnian, are, espaliko partez, musulmano andan abat baitiraan, eta beti galdera hori musulmano gisa kondenatzen duzu, hmm, gainera hemen, bon bai, aipatu du, epizkate erizela, berazola justifikatuz, pentsa, ez pasen zer gertatuko zen bestalde ideia bat hemengo haute txientzat. Ebe bai, egia erran behar da, egia erran behar da ez deus egiten problematika hori aurre egiteko. Serge Rondo, xalan anbande, eriko osapesak erabaki administratibo bat edatu du bere Twitter konduan. Kontutan harturik azken asteetan eginduen euritea handiegia erabaki du astelenetik ostiralera eguzkia nagusitu beharko zela. On hartuz, astean irualdiz gauez euria botatzen ahalko zuela, erabaki administratibo hori aplikatu behar, behar ari kura iaun. Eta kureia, haundia behar zen, egazkin hortan ez er- erotzeko. Bai, orduan, eh, kasu Alemania eta estatu batuen arteko egalaldi batean gertatzen da. Zortzi ordukoa, eh? Bidaiari honek grabatu du egazkin huntan, bideoan, haur baten deabru oiua. Ba, zinez, argigarria da, bideoa soitean, oren guzi, egin berazolako bos minutuko eh, bideo batean, oren guziak pasaritu. Bi oren, iru oren, lau oren, bost oren, sei oren, zazpi oren, sortzi oren, eta egazkinetik ateratzean ere beti oiuka. Eta musika talde batean, sartziko gaie eh, izango litaik beraz, hau hori? Ba, berdin talde untan. Oh, haotxa baluke, baina literatura ongi ezagutzen ote du hau horrek. Ez oinu berdin, baina etorriko da. Hau taldeunen bere zitasuna baita. Blood Hag talde hau, liburutegian jotzen duen talde bat baita. Seattleko talde honen helburua baita, bere tekstuen bidez, literaturaren maitasuna transmititzea. Batzuek ez dute erreski ulertuko nolaz. Baina, liburutogi guzietan lehen legea isiltasuna delarik talde honek desmetala egitea eskubidadu Jules Verne edota Edward Alan Poe aipatzen. Ditu lako, eta ez da txiste bat. Zuntuz guazan!